40720 fatvo. Savol: Muayyan sharoitlar tufayli Pokiston davlatiga yashash uchun ko'chib o'tdik. Men uchun bir qancha narsalar namoz vaqtlaridan tortib boshqa narsalargacha o'zgardi. Sizlardan so'ramoqchi bo'lganim, men Arafa kuni roza tutishga rag'batim bor, lekin Pokistondagi hijriy sana Saudiya Arabistonidagidan farq qiladi. Pokistondagi sana 8-kun bo'lib, u Saudiyadagi 9-kunga to'g'ri kelishi mumkin. Men 8-kuni, ya'ni Saudiyadagi 9-kun sanasida roza tutaymi yoki Pokiston sanasiga qarabmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Shayx Ibn Usaymin rahmallohdan oy chiqishida turli mintaqalarning ixtilofi natijasida Arafa kuni farq qilsa, biz o'zimiz turgan yurtning oyni ko'rishiga qarab roza tutamizmi yoki Haramayn, ya'ni Makka va Madinaning oyni ko'rishiga qarab roza tutamizmi deb so'rashdi. U kishi shunday javob berdilar: Bu masala ahli ilmning ixtilofiga borib qadaladi. Ya'ni butun dunyoda oy bittami yoki u chiqish joylariga qarab farq qiladimi? To'g'ri qavul u chiqish joylariga qarab farq qiladi. Masalan, agar oy Makka da ko'ringan bo'lsa va bu kun 9-kun bo'lsa, boshqa bir yurtda esa Makka dan 1 kun oldin ko'ringan bo'lib, ularda Arafa kuni 10-kunga to'g'ri kelsa, ularning bu kunda roza tutishlari joiz emas. chunki u hayit kunidir. Shuningdek, agar oyni ko'rish Makkadan kechikkan bo'lsa va Makkadagi 9-kun ularda 8-kun bo'lsa, ular o'zlaridagi 9-kuni roza tutadilar. Bu esa Makkadagi 10-kunga to'g'ri keladi. Bu rojih, ya'ni quvvatliroq qavldir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadi: Nabiy sallallohu alayhi va sallam yoki Abul Qosim sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Sumu li ru'yatihi" وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين Uni, ya'ni hilolni ko'rib roza tutinglar va uni ko'rib rozani ochinglar. Agar sizlarga bilinmay qolsa, Sha'bonning adadini 30 taga yetkazinglar. Sahih Buxoriy 1909, Sahih Muslim 1081-hadis. O'z tomonlarida oyni ko'rmaganlar uni ko'rmagan bo'ladilar. Xuddi ijmo bilan odamlar har bir mintaqada tong otishi va quyosh botishini o'sha mintaqaga qarab e'tiborga olishlari kabi. Oylik vaqt hisobi ham kunlik vaqt hisobi kabi bo'ladi. Majmuul Fatovo 20-bet. U zot rahimahullohdan Haramayn yurti elchixonasining ba'zi xodimlari tomonidan bir davlatda so'raldi. Biz bu yerda muborak Ramazon oyi rozasi va Arafa kuni rozasi borasida qiynalmoqdamiz. U yerdagi birodarlar 3 guruhga bo'linganlar. Bir guruh aytadi, Saudiya Arabistoni bilan roza tutamiz va Saudiya Arabistoni bilan rozani ochamiz. Ikkinchi guruh aytadi, biz turgan davlat bilan roza tutamiz va ular bilan rozani ochamiz. Uchinchi guruh aytadi, Ramazonni biz turgan davlat bilan tutamiz, ammo Arafa kunini esa Saudiya Arabistoni bilan. Shunga binoan Ushbu davlat o'tgan 5 yil mobaynida na Ramazon oyida, na Arafa kunida Saudiya Arabistoniga ro'zada muvofiq kelmaganini inobatga olgan holda, muborak Ramazon oyi ro'zasi hamda Arafa kuni borasida shayx janoblaridan qoniqarli va batafsil javob berishidan umidvormiz. Chunki Ramazon oyi ro'zasi Saudiya Arabistonida e'lon qilinganidan 1 yoki 2 kun, ba'zan 3 kun keyin boshlanadi. U zot ushbu savolga shunday javob berdilar: Agar musulmonlar yurtlaridan birida oy ko'rinsa-yu, boshqalarida ko'rinmasa, barcha musulmonlar unga amal qilishlari lozimmi? yoki faqat uni ko'rganlar va ularga oy chiqishida muvofiq bo'lganlar yoxud uni ko'rganlar va ular bilan bir boshqaruv ostida bo'lganlargagina lozim bo'ladimi? Bu masalada ulamolar rahimahumulloh ixtilof qilganlar. Rojih, ya'ni quvvatliroq qavl shuki, bu masalada bilim ahliga murojaat qilinadi. Agar ikki yurtning oy chiqish joylari bir-biriga to'g'ri kelsa, ular bir yurt kabi bo'ladilar. Agar ularning birida oy ko'rinsa, uning hukmi ikkinchisida ham sobit bo'ladi. Ammo oy chiqish joylari farq qilsa, har bir yurtning o'z hukmi bo'ladi. Bu Shayxul Islom rahimahullohning ixtiyoridir va bu Qur'on va sunnatning zohiri hamda qiyos taqozosidir. Qur'on daliliga kelsak, Alloh taolo shunday degan: "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Bas, Sizlardan kim bu oyda hozir bo'lsa, roza tutsin. Va man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Va kim xasta yoki musofir bo'lsa, u holda roza tutolmagan kunlarning sanog'ini boshqa kunlarda tuzalga yoki safardan qaytgach tutadi. Yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra va litukmilul iddata va litukabbirulloha ala ma hadakum va la'allakum tashkurun. Alloh sizlarga yengillikni istaydi sizlarga og'ir bo'lishini istamaydi. Bu sanoqni to'ldirishingiz va hidoyat qilgani sababli Allohni ulug'lashingiz uchundir. Shoyat shukr qilsangiz. Baqara surasi 185-oyat. Oyatning mazmuni shuki, kim bu oyga shohid bo'lmasa, unga roza tutish lozim emas. Ibn Umar radhiyallohu anhu aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deyotganlarini eshitdim. Idza ra'aytumuhu fasumu va idza ra'aytumuhu fa'aftiru. Uni, ya'ni hilolni ko'rsangiz roza tuting, uni ko'rsangiz rozani oching. Raviylardan Uqayl va Yunus Ramazon hilolini deyishgan. Sahih Buxoriy 1900-chi, Sahih Muslim 1080-chi hadis. Hadisning mazmuni shuki, agar hilolni ko'rmasak, roza tutish ham, rozani ochish ham lozim emas. Qiyosga kelsak, rozaning boshlanishi va tugashi ya'ni saharlik va iftorlik har bir hududda oyning chiqishi va botishiga muvofiq alohida belgilanadi. Bu borada ulamolarning ijmosi, ya'ni yakdil fikri mavjud. Sharqiy Osiyo aholisi roza tutishni va og'iz ochishni g'arbliklarga qaraganda ertaroq boshlaydi, chunki ularda tong ertaroq otadi va quyosh ham oldinroq botadi. Agar bu qoida kundalik roza va iftorlik uchun o'rnatilgan bo'lsa, U holda bir oylik ro'zaning boshlanishi va tugashiga ham hech bir farqsiz qo'llanishi lozim. Lekin agar ikki yurt bir hukmdor ostida bo'lsa va yurt hokimi roza tutishga yoki ochishga buyursa, uning amriga itoat qilish vojib bo'ladi, chunki bu masala ixtiloflidir va hokimning hukmi ixtilofni ko'taradi. Shunga binoan, sizlar turgan yurt ahli qanday roza tutsa va ochsa, sizlar ham shunday roza tutinglar va ochinglar. Xoh u asl yurtingizga muvofiq kelsin, xoh xilof bo'lsin. Arafa kunida ham sizlar turgan yurtga ergashinglar. Majmuul Fatovo 19-bet. Allohu alam.